єзуїтів. Мій директор, чиє добре ставлення до мене лишилося незмінним, навіть не подумав відмовити мені у відпустці на дві доби, яку я в нього попросив. Я зустрівся із П'єром Бертріксом на Аустерліцькому вокзалі. Всяка нагода подорожувати мені люба, сказав він. Взагалі я найбільше люблю їздити до моря та що вдієш? Який чарівний супутник? Незручний поїзд, погано напалені вагони були лише деталями майже потішними дрібничками у невпинному плині життя. Зимовий краєвид, що відкрився зі сходом сонця за шибками вагону ресторану, здавався декорацією справжньої пригоди. Навіть обличчя пасажирів набули особливої виразності. А в кінці дороги нас чекав цей таємничий незнайомець, якого ми мали хутко виявити. Ось так ми разом прибули у стіни знаменитого колежу, де так багато видатних людей здобували знання, формували світогляд. Із вікон приймальні. Ми бачили суто французький садок, прямокутник, посеред якого виблискував кригою басейн. Чітке обрамлення в центрі суворого пейзажу. Зимова сухість, оголені дерева надавали краєвидові ще більшої суворості. Озвався дзвін. Водночас із дверей, що вели в садок, строєм у цілковитій тиші вийшли колони учнів. Пролунав свисток, шеренги порушились, чи скорше вибухнули, і холодне повітря донесло до нас дитячий гамір. Більшість учнів побігла до великого майданчика у кінці садка, де виднілися футбольні ворота. Двері приймальні відчинилися. Панове, звернувся до нас настоятель. Якщо бажаєте вас поведуть до отця Етьєна. Служник повів нас надмірно навощеними коридорами. Він постукав у якісь двері і зник, тільки не почулося заходьте. Отець Етьєн, що стояв за невеличким письмовим столиком, привітався з нами і запросив сісти. Його кімната була сувора, мала лише найнеобхідніше, проте зовсім не нагадувала келію чинця. Вузеньке ліжко, велика зачинена книжкова шафа. Отцеві Етьєну перейшло, мабуть, за 70. Він не був худорлявий, як настоятель, а досить огрядний, хоча й блідий з виду. Його жваві очі вивчили нас за кілька секунд. Наш настоятель повідомив мені мету вашого приходу, панове. Я готовий відповісти на ваші запитання. Ніхто краще за вас не зміг би поінформувати нас про П'єра Мажгла, про його вдачу. Почав П'єр Бертрікс. Єзуїт підняв руку. Прошу вибачити, що відразу ж перебуваю вас, панове. Можливо, ви дещо помиляєтесь щодо мене. Я не був сповідником П'єра Маргла. Той, хто ним був, помер кілька років тому. Та навіть коли б він був живий то зберіг би таємницю, які належать сповідникові, ви це розумієте. А щодо мене, я був викладачем літератури у П'єра Маргла протягом трьох років, з другого класу до філософського. Ну, як такий можу поділитись з вами своїми враженнями. Або, коли хочете, наслідками своїх роздумів над поведінкою цього учня. П'єр Бальтрікс кивнув головою, показуючи.